agatera akamo leta y'u burundi gufata ingingo zotuma mu gihugu hindira amafaranga menshi y'agaciro urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ko niho nyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri rubona ko hakwiye kuba amatohoza no ku bindi bihe bibi igihugu caciyemwo mu ishyirahamwe ase jenoside naryo kirimoso nabo babona ko amatohoza kuri kahise yari akwiye gutangurira ku bwicanyi bwabaye imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana amajana icenda na mirongo indwi na kabiri aya n'ayandi ni kanya kuri mikoro ni kumwe na ornera muco mu buhinga innocent bibona imana isanganiro isanganiro nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura aho tubigurira hose byaraduze imvugira kabiri ni aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka guhaha n'ibyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibayabaye ikindi kigira gatatu ni uko uko iminsi igenda twashize kuri mirongo itatu ku ijana uko tuzoza turayigura kugira ngo natwe dushobore gukora tudahomba niko tuzoza turashyira ku giciro gishasha hamwe aya mahera yoboneka hari icyizere ku ko nta mugabane yemwe twihebeye kuvura abagwayi kandi turazi ko bibagoye natwe uko bitugoye hamwe hoboneka ikidusahiriza twokora ku neza cyane cyane y'abagwayi kuri iryo dudwa urwego ruvugira abagwayi semabu rubona ko bije kuvuna umugwayi yarasanzwe afise amikoro make Sylvain habana bakize havugira urwo rwego ahamagarira abo bafashe ingingo ya leta na iyo ngingo na leta kuja hamwe bagatora umuti ko iryo dudwa rishobora gutuma abagwayi bibagora kwivuza no kuronka imiti nabo nyene tumukurikira ni ikibazo giteye ubwoba ni ikibazo Eh, cyo kuduza amafaranga urabona ko badugije amahera menshi cyane n'aho insiguro bagerageza gutanga umenga zirumvikana bigerageje kubiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe nta mikoro eh, yari asanzwe ari make rero murabona ko ibitaro bya leta byari kubitsa n'ibigenda birengerwa aho abarwayi benshi bari ko birukira eh, bagerageza mu mikoro make yabo bakajya mu bitaro by'abikorera utwabo rero mu gihe abo badugije uko kanasina murabona ko ari nabo bafise burya bariko baratera baje imbere uravye baje nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafise urabona ko abarundi abarwayi bariko barabirukira rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya atera yononekara muri sebabu icyo twavuga mugiye kwihutira gukora ubuvuga kugira ngo abarwayi ntibahamererwe nabi n'igiki twebwe nko twama tubikora n'ububana yatubavugira ariko na cyane cyane dusabe leta irabe ukundi ibyo bintu by'ukuri bavuga na leta izo ngwani ko barashyira imbere baraba ukuntu leta zitorera umuti kugira ngo eh, ibyo biciro ntibiduke rero iki nacyo kibabaje ni uko baza gufata izo ngingo mu gihe twebwe tugeze eh, tunabazwa urumva n'ingingo nziza eh, ziraba umurwayi umurwayi ariko usanga aza kumukandamiza zitaza kumworohereza tukaba twagerageje kurondera umushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira bagire ico babivuze ko ariko ntiturashobora kubaronka ubukene bw'amafaranga y'agaciro no guha isoko ryo kwinjiza igitoro mu gihugu mu umwe ngo biri mu biriko biratuma haba ubukene bw'igitoro mu gihugu bivugwa n'uburongoye ishyirahamwe orikomu rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta gabriel rufyiri agatera akamo leta y’u Burundi ibiterwa amazi. aha ni ukuvuga igisata cy'ikawa igisata c'ipampa igitegwa c'icayi biterwa vyose bishobora kutuzanira amafaranga y'agaciro ivyo o bikatezwa imbere haca hakurikiza kandi n'ibi bijanye n'igisata c'ubutare kuko naco ni murazi yuko kigomba kwinjiza amafaranga y'agaciro mwa kino gihe murazi neza ko ibintu vy'amafaranga y'agaciro ari yabuze kandi ari mu bintu bya mbere bigura ibitoro muri icyo gisata nyine ni uko leta yokora ibishoboka byose abantu bazana imitahe nk'uko twari ko turabivuga mu gihugu bakaza ko nabazana amadovize kandi leta igasubiramwo icyo twirede o developima ni ukuvuga imfashanyo ziva hanze amafaranga akaza bagaraba ingene bagira politiki ku buryo igihugu kironka amafaranga menshi cyane ava hanze aza guteza imbere igihugu ibyo ni ibintu bitari bike ihari icya gatatu gikomeye cyane ni icyo gusambura burundu ikintu kijyanye n'icyo twita monopole usanga igisata kiziziwe n'akagwi k'abantu bakeyi ku buryo ibyo bintu bidashoboka aho igisata cy'ibitoro usanga leta yagihebeye umuntu umwe cyangwa babiri mu gihe byagomba kuba abantu benshi kandi bagahiganwa kugira ngo itoro kiboneke kigwiriye iyo ni inkurikizi mu bisanze y'intwaro itabereye la mauvaise gouvernance ituma ibyo byose biba radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ari makuru tuyabandaniriza mu gisata cya politike mugambwe w'ipedezi ibanga naho utaboneka cyane ku rubuga ngo ntiwicaye ibyo byemezwa n'uburongo y'umugambwe Abdul Kasim avuga ko bari barakorera mu manama y'amakomite y'umugambwe ubu kandi ngo bari ko baranategura porogaramu badushikiriza mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu bategekanya kuzotangura kwigisha kuva mu mwaka uza tumukurikira kizoherana n'umwaka hanyuma rero tutangura iyo porogaramu kuba turayigisha kugira ngo hazogera imyaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu abarundi bamaze kumenya neza imigabo n'imigambi tubashikiriza mu bikorwa bya misi yose umugambo iperezida mibanga turigisha akarangamutima k'umugambwe kugira ngo ko burya hajya abantu bose batora ntibaba ari abanywanyi b'imigambwe hariho abatora batari mu migambwe ariko umugabo rero by’ukuri abanyamigambwe ni barya bafise neza akarangamutima k'umugambwe bamwe naho habaye ikibazo baba bazi icyo bakurikirana bamwe kwama bumva ngo bimutse bajya mu mugambwe bajya mu wundi kubera ibi ivyo rero n'igikorwa rero gikomeye cyane rwose kugira ngo abantu bumve akarangamutima hanyuma uwo mugambwe awugumemo uburyo bw'amafaranga ngo ni imwe mu ntambamyi zituma umugambwe APDR utaboneka cyane ku rubuga ariko ngo nubwo biruko uwo mugambwe uraterera mu ngingo zimwe zimwe zifatwa ku neza y'abanyagihugu ibyo bivugwa na Gabriel Banza Witonde arongoye uwo mugambwe ku bw'uwo munyepolitike ngo barafasha kandi mu kwerekana ibitagenda neza kugira bitosogwe kurikira Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR imigambwe turimo turakora tuburyo n'ibyo kubera usanga tudatuma kamenyesha amakuru ariko ibikorwa byo ntibihagarara twebwe tumaze iminsi tugendera mu ntara zitandukanye kuraba ingene inzego zifashe duhimiriza n'abanywanyi kujya mu makoperative no gutunganya imigambi y'iterambere hari ibiganiro bitandukanye duterera cyane cyane dushikira umukuru w'igihugu zimwe zimwe ariko arafata tuvuga ko umugambwe tumushigikiye rero mu buryo bucanka buriya imigambwe irikirakora ariko usanga kumbure uburyo ariyo ntambamyi bituma datuma ko abamenyesha amakuru amakuru kugira amenye ko biriko birakorwa ariko usanga abanywanyi tuma tubegera duciye mu makomite atandukanye kandi bikagenda neza umugambwe utatsinze hari ibyo dushira mu ngiro nico gituma umunsi twe gusa cyo tujejwe no gufasha gukurikirana imigambi y'uwatsinze kugira ngo tuyiterere babandanye bayitosora hama bitagenda neza nabyo tuvyerekana urabona nk'ibibazo by'ibiturire umugambwe wa Pedro Mama bivuze ko cyane kandi barabikoreye ko hari ibibazo bijanye n'abantu bihariza amasoko ari bonyine usanga ari ibibazo bitera ingorane muri kazoza ni bire umugambwe usanga ujejwe kuza uratera amaporogaramu yatsinze kandi ukwerekana ibitagenda neza kugira ngo bagire gute babitosora ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani tuve mu gisata cya politike tubandanirize mu gisata cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ko niho nyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri rubona ko hakwiye kuba amatohoza no ku bindi bihe bibi igihugu caciyemwo uretse ibihe abarundi bari mu matati hagati yabo urongoye urwo runani mu biganiro yahaye avuga ko ni n'igihe Burundi bwari mu bihe by’ubukoloni nawe nyine hakwiye kuba amatohoza kurikira francois Xavier nsabimana twebwe mu runani rw'abacikacumu bwakozwe ku niho nyabwoko ryakorewe abahutu y'uburundi imbere n'inyuma yaho tubumbwira ko ako k'imbere n'inyuma yaho kubera hariho abacu bagandaguwe imbere igihumbi kimwe n'amajana na mirongo na kabiri hakaba hariho n'abandi bagandaguwe inyuma ibyo byago byagiye biba mu iyo myaka twebwe twifuza yuko umugwi severe ubitohoza ko kugira ngo ukuri kwerekeranye nabyo nako nyine kujya ahabona kira noneho umuntu arabye itegeko rigenga ujya mugwi gwi arabona yuko iyo myaka ah, mwavuze iri mu myaka uriya mugwi uzotohoza ko ari nacyo gituma twizeye ko n'ibyo byago urya mugwi uzobikorera ko kugira ngo ukuri ku bijyanye nabyo nako nyine kumenyekana tugume muri ico gisata mwishyiramwe ase jenoside kirimoso nabo babona ko amatohoza kuri kahise k'igihugu yarakwiye gutangurira ku bwabaye imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri cegera c'uburongoye iryo shirahamwe hakavuga ko hakwiye gushaka kwa politiki kugira amatohoza kuri kahise ashikane ku kunwana kw'abarundi mukurikira bugi kivuga ihera ku ntango iyo bahera ku mirongo itandatu na gatanu ubu baba baranahahejeje bakaba bageze mu mirongo irindwi na kabiri bagaca bagenda mirongo icyenda na gatatu bagaca bagenda mirongo icyenda na gatandatu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu biyavuga ngo ni ukugera muri iyi myaka iyo amahoro aboneka kanuni bari kugeza muri iriya myaka yarusha yavuze mugabo ko bitakunze irya none hagira aho bazokora n'aho bazotinya icyari kuba ni uko buyaye hategerezwa kuba ishaka rya politiki leta ibifashe neza amacambo atandatu umugabo wagiye bizigiwe nabo bose biba byiza usanga ari abahuza none mu muryango ntitufise abantu bo mu muryango bama bahuza abantu bagahuza bose kandi bahuza batase ahuza bajya batavuga rumwe ubu rero dukeneye abantu b'intungane bajya hagati y'ubwo bwoko bwose kandi bakaba abantu bazima ataco biyagiriza atanico bagiriza Ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'imibano kutabwiza ukuri umwana ko yavukanye umugera wa sida ngo ni zimwe mu ngorane bamwe mu bavyeyi bagendana uwo mugera bo muri commune Rugombe ntara ya Cibitoke bagira ivyo navyo ngo bituma umwana agira ivyumviro byo kuya ku buzima mu gihe abibwiwa kuze ngenda kumana Patrici hazerukirishira hamwe y'abagendana umugera wa sida Capes Plus mu ya Cibitoke amenyesha ko bama bahimiriza abavyeyi kuja kwa muganga ku kugira ntibabyare abana banduye ridi gahimbare ntaramwidudurira ko ntubwira ntibirenze uzuranye uwo muti ashe ntuwuhagarike ukaramu kuwuhagarika uyu ni umubyeyi avuga ko byamugoye kugira ngo abwize ukuri umwana wiwe ko yanduye umugera mu kuvuka avuga ko ujya muturikuranye ni waranduye umugore wase wanduye ndiko ndakubyara icyo gihe ndabimubwira yarabise nka prezi uyu musore nawe yemera ko nawe nyene yavuga wegukanye umugera wa sida avuga ko yagiye kumenya ko afise uwo mugera afise imyaka cumi n'ine nawe nyene umuvyeyi wiwe ngo byaramugoye ko abimubwira umugera narawuvukanye mama wo byaragoye ukuntu abimbwira genda ku mwana patrice aserukira ishyirahamwe ry'abagendana umugero wa sida mu ntara ya cibitoki kapesi purisi avuga ko baguma bakora amahimiriza kugira ngo ntihagire abana basubira kuvukana umugero wa sida tubandanyiriza ibikorwa kugira ngo tumenye aho tugeze n'urugero aho rugeze kugira ngo tubahimirize babandanye bafata umuti neza dutandukire mu ntara ya karusi umuryango itari mike yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara nkiramaze iminsi mu kizime ibikorwa bisaba gukoresha umuyaga nkuba bigahagarara urongoye ishyirahamwe regidezo mu ntara sigura ko byavuye ku cuma taransifomato capfuye kandi ngo gisaba gusubirizwa buresi pascal kararumiye Abanyagihugu bamaze iminsi mu kizime bugorovye n'imirimo isaba umuyaga nkuba ikaba yarahagaze nabo muri quartier Kigoma ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bashikiriza ko haciye indwi zibiri ata muyaga nkuba baronka aho ni mu gihe abandi nabo nyene baho ku mugwa mukuru haba muri Itabu inyamugari isoko n'ahandi bari bamaze indwi basubiriye kuronka umuyaga nkuba inyuma y'indwi yari iheze nabo nyene batawugira inkuru ziva muri Regideso zikavuga ko icyo gihe ibyuma byari byapfuye yatangiye kuva aho uwo muyaga nkuba uva mu gwegura mu ntara ya Kayanza muri regidezo ku rwego rw'intara bashikiriza ko uwo muyaga nkuba wabuze muri ico gice c'umugwa mukuru w'intara ya Karusi kubera ko icuma ca transformateur cahora arico kibaho umuyaga nkuba capfuye ngo kandi bakaba basanze ko categerezwa gusubirizwa Sylvain Bimenyimana arahumuriza abanyagihugu amenyesha ko iyo transformateur shasha yamaze kuboneka kandi ko bagiye vuba kuyiduza bayimanike hanyuma abo banyagihugu basubire baronke umuyaga nkuba karusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro akaba hano duciye turangiriza hano makuru ndabashimire mwebwe mwese mwari kumarayumviriza nshime na innocent bibona imana yatumye amajwi abashikira kuri mikoro kumwe na aho na muco